Museo de malaperintai sonoi. Kiel sonis blecoi de dinosauroi antau milionoi da iaroi? Ni tute ne havas la eblecon confirmi ciu la Hollywoodai filmoi fidele reproductas ilin nun tempe. Kiel sonis la unua presento de la naua sinfonio en la iaro 1824 en Austrujo, kiam la surda Beethoveno sidis sur la podio, sed ne povis dirigenti. Certe, la tiamai orchestroi ne sonis tiel brille cae forte, kiel la hodiauai. Kiel sonis la lingvoi de Amazoniai cae aliai popoloi quies culturo malaperis. Ciel sonis la vocio de Zamenhof, de ciu restis cruda quelc minuta registro, trovebla en interreto, ciu tute ne transdonas naturan tembron. Multai sonoi malaperas por ciam constante. Ili estas parto de nia homa heredajo, cae tamen ni perdas ilin multoble. Multai infanoi ca iunuloi nun tempai nest si povas usi antiquan telefonaparaton, cae neniam audis gian sonon. Same pri la sono productata de faxilo, de fotomaschino ciam gibobenas filmon, au de antiqua scribmaschino. Pro nostalgio pris sonoi de obiectoi quiui malaperis au baldao malaperos, tri amicoi en Usono decidis crei virtualan museon. Gia nomo estas Museo de Endangerigitai Sonoi, con la zelo conservi nian emozian rememoradon de sonoi. Por tio ili creis artefaritan hom figuron sub la nomo Brendan Chilcut, quiu rolas kiel la presentanto de la museo en interreto. Li petas che interesitai visitantoi scribu al li inter shangiu spertoin cae proponu en meton de sonoi quiuin li negleti. La reteio estis creita en la iaro 2012. Inter alie, li pravigas sian laboron per curiosae admonoi, kiel imago se la mondo neniam plu audos la sinfonietzan ecfunkciadon de Windows 95. Li intensas computile registri reproductajoin de tiai sonoi kiel eble plei fidele. Li informas ancao che crom collectado de sonoi en situatio de minazzo, li havas alien hobioin, videoludoin, interretan graficadon, cae tai yogon. Vere curiosa hom figuro de la tipo geniuleto. La ideo estas en simem interesa. Sonoi estas ja parto de la emozia memoro de homoi. Ni ciui amas conservi son registrajoin de la unuae ploroi de niai idoi, de iliai unuae paroloi en la vivo, de salut paroloi de parentsoi cae amicoi. Ni ciui rememoras la vocion de la avo, cae de la piano cion la avino ludis. Ne temas nur pri technologiae sonoi. Persone, mi chatus audi denove la sonadon de la sireno en mia elementa lerneio quio annonsis la finon de la lasta leziono en la tago.